Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդում Հայաստանի Հանրապետության Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնից։ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնը Հայաստանի առաջատար ճանաչված բուժհաստատություններից է, որտեղ մատուցվում է բարձրորակ միջազգային չափանիշներին համապատասխան ներհիվանդանոցային եւ արտահիվանդանոցային բժշկական ծառայություններ։ Բարգամներ այսօր մենք կխոսենք կենտրոնի վնասված քաբանության բաժանմունքից։ Այս բաժանմունքի բժիշկների վերապատրաստումները իրականացվում են եվրոպական Շվեյցարիա, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Իտալիա եւ ռուսաստանյան առաջատար կլինիկաներում։ Վերապատրաստումները կրում են շարունակական բնույթ, իրագործվում են տարվա ընթացքում մի քանի անգամ տարբեր ծրագրերով։ Բաժանմունքը սերտ համագործակցության մեջ է գտնվում արտասահմանյան կլինիկաների հետ, կատարվում են փոխադարձ այցելություններ, կազմակերպվում են համա համատեղ սեմինարներ եւ կոնֆերանսներ։ Բոլոր վիրահատությունները կատարվում են քիչ ինվազիվ եղանակներով, բաժանմունքում իրականացվող ասեղային արթրոսկոպիան հնարավորություն է տալիս բարձրացնել հոդայի վնասվածքների եւ պաթոլոգիաների ախտորոշման ճշգրությունը։ Բաժանմունքի տեխնիկական եւ մասնագիտական հագեցվածությունը հնարավորություն է տալիս օգտագործել եվրոպական չափանիշներին համապատասխան փորձարկում անցած տեխնոլոգիաներ։ Բարեկամները զրուցակիցս այսօր վնասվածքաբանության բաժնի բժիշկ Ստեփան Մաթոսյանն է։ Պարոն Մաթոսյան Արցախի հանրային ռադիոյի առողջություն հաղորդաշարը ամենատարբեր առիթներով պատմել է Իզմիրելյան կենտրոնի մասին։ Հավանաբար ամենամեծ շարժառիթը տնորեն Արմեն Չարչյանի մեծ հարգանքն ու համակրանքն է արցախցիների հանդեպ, նրա կատարած հայրենասիրական ակցիաները, քայլերը։ Դուք Արցախի հանրային ռադիոյի առողջություն հաղորդաշարի հյուրն եք։ Ինչ գիտեք Արցախի առողջություն աշխարհի մասին, համակարգի մասին։ Ինչ գիտեք մեր մասին։ Շատ շնորհակալ եմ հյուրընկալելու համար։ Ինչ ձեր ռադիոյում։ Այո, Չարչյան Արմենը շատ մեծ դեր է ունեցել Արցախում բժշկության թե զարգացման, թե տարբեր տեսակի ծրագրերում եւ ես անձամբ մասնակցում եմ այդ ծրագրերին։ Մենք դեռևս 2000 11-12 թվերից թերևս ամեն տարի Արցախում անցկացնում ենք բարեգործական վիրահատություններ, խոշոր հոդերի էնդոպրոթեզավորում եւ այլն եւ այլն։ Դա կարելի ասել բոլորի սպարտքն է եւ բոլորս պատրաստ ենք մեր հնարավորությունների չափով օգտակար լինել մեր ժողովրդին։ Կարծում եմ նմանատիպ ակցիաները դեռևս շարունակվելու են համապատասխանաբար։ Թավշյա հեղափոխությունը շարժեց բոլորիս ու շատ բան փոխվեց։ Ինչ փոխվեց ձեր համակարգում կոնկրետ ձեր կենտրոնում։ Փոփոխությունների մասին խոսելը ճիշտ ասած հələ դեռ շատ շուտ է, որովհետև սա ընդամենը առաջի քայլն էր։ Իսկ մնացածը արդեն ժամանակը ցույց կտա, բոլորս հույսերով լի ենք, որ գնալով ավելի ու ավելի լավա լինելու։ Պարոն Մաթոսյան, ծանոթանանք իրար հետ, պատմեք ձեր մասին։ Ինչու եք ընտրել բժշկի մասնագիտությունը։ Բժշկի մասնագիտությունը ընտրել եմ հլը դեռ դպրոցում, երբ որ անցնում ենք մարդու անատոմիան, զգացի, որ դուրս շատ է գալիս առարկան, mm -hmm ու հասկանալով, որ թերևս ամենալավը այդ առարկանք ուսումնասիրում բժշկական համալսարանում ավարտելուց հետո տենց էլ որոշեցի, որ պետքա դառնամ բժիշկ։ Մասնագիտությունս էլ կոնկրետ օրթոպեդիան ընտրել եմ հենց Չարչյանի պատճառով, որովհետև վնասվածքաբանություն օրթոպեդիայի մեր դասախոսը Արմեն Գերասիմովիչն էր, ու սովորելով իր մոտ այդ առարկան զգացի, որ երևի թե հատուկ իմ համար ոնց որ ստեղծված լինի, Տենց էլ որոշեցի դառնալ օրթոպեդ ու չեմ փոշմանել ընդհանրապես։ Քանի տարվա ավաստակ ունեք։ Սա 10-րդ տարին է։ 10-րդ տարին է։ Հիշում եք առաջին դեպքը, երբ համոզվել եք, որ ճիշտ եք ընտրել ձեր աշխարհը եւ եղել են արդյոք դեպքեր, որ մտածել եք, որ սա ճիշտ չէր։ Չէ, չի եղել, որ մտածել եմ ճիշտ չէր, Ճիշտ է, մի քիչ դժվար է, բայց դժվարություններն էլ ստեղծված են հաղթահարելու համար։ Վերջերս արցախցիներից մոտ հաջախակի են լինում ծնկի ցավեր։ Ինչից կարող են առաջանալ։ Ծնկի ցավերի պատճառները այնքան շատ են, ինչից ասես կարելի ասել, թե տարբեր տեսակի վնասվածքներից, արտրոզներից, մաշվածությունից, այսպես ասած, տարբեր տեսակի ինֆեկցիաներից, տարբեր տեսակի հորմոնալ խանգարումներից, գիրությունից, պատճառները շատ են։ Հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի Հայաստանի Հանրապետության Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի վնասվածքաբանության բաժնի բժիշկ Ստեփան Մաթեոսյանի հետ։ Եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Եթե տանջում է մաշկախտը, մաշկախտը այն հիվանդությունն է, երբ զգում եք, որ ձեր մաշկը շատ չոր է կամ վրան նկատում եք ցան, կարմիր բշտիկներ, որոնք կարող են նմանվել կարմրուկի։ Եթե ձերքերի վրա եք նկատում ցան, ապա պետք է ուշադրություն դարձնեք ենթաստամոքսային գեղձի աշխատանքին, այլ ոչ թե սննդին, քանի որ դա ալերգիա չէ։ Ինչ է սիրում ենթաստամոքսային գեղձը Նրա համար շատ օգտակար է բուսական սնունդը, հատկապես սամիթը։ Ամրանը օգտագործեք թարմ սամիթ, իսկ ձմռանը սամիթի սերմերը։ Եթե ենթաստամոքսային գեղձը վատառողջ է, ապա մաշկախտը կարող է առաջանալ պարանոցի վրա, դեմքին եւ գլխի վրա։ Եթե գրգռվածություն նկատում եք ոտքերի վրա, ապա ուշադրություն դարձրեք ստամոքսին։ Այստեղ ձեզ կօգնի սոխը, այն բարձրացնում է ստամոքսի աշխատունակությունը։ Ստամոքսի վրա նույն ազդեցությունն է թողնում նաև կորեկի շիլան։ Կարող է ցանը հայտնվել փորի վրա, Դա խոսում է լարթի խնդիրների մասին։ Լարթին օգնում է երագույն մանուշակը, հատկապես երեխաների մոտ։ Երեխաների մաշկը կարելի է մաքրել եզան լեզվով։ Եզան լեզուն լավ է ազդում ինչպես չոր, այնպես էլ յուղոտ մաշկի վրա։ Ներթային ստրեսների ժամանակ կանանց կոգնի մոշի տերևը, սուսամբարը, տղամարդկանց կոգնի կարմիր երեքնուկի թեյը, իսկ երեխաների համար շատ օգտակար է երիցուկը, սամիթը, երբեմն նաև նանան։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ալերգիա՝ դեղորայքային ալերգեններ։ Համարյա բոլոր դեղամիջոցները կարող են առաջացնել ալերգիա։ Այսպես, կոդեինի օգտագործումից առաջացած ալերգիկ բարդությունները կազմում են 1.5%, ասպիրինից 1.9%։ Պենիցիլինից մինչև 16 հաճախ են ալերգիկ բարդություններ առաջանում նովոկայինի, վիտամին B-ի օգտագործումից։ Ալերգիկ ռեակցիաների հաճախականությունը կախված է դեղամիջոցների օգտագործման քանակից։ Սուլֆանիլամիդների լայնածավալ օգտագործման ժամանակ գրանցվել են ալերգիկ ռեակցիաների հանդիպման ավելի շատ դեպքեր, քան այն ժամանակ, երբ այդ դեղամիջոցի օգտագործման քանակը նվազվեց։ Մեծ քանակությամբ անտիբիոտիկների, իսկ նրանց հատկապես պենիցիլինի օգտագործումից ալերգիկ բարդությունների քանակը ավելացել է։ Բարդությունների հաճախականությունը ավելանում է բուժման կուրսը կրկնելու հետ։ Պետք է նշել, որ պենիցիլինը հաճախ է հանդիսանում մահացու ալերգիկ ռեակցիայի պատճառ։ Ընդ որում, ալերգիկ ռեակցիայի պատճառ հանդիսացող չափաբաժինը կարող է շատ փոքր լինել։ Հաշվի առնելով այս ամենը, պետք է հիշել, որ դեղորայքի ընդունումը առանց բժշկի հետ խորհրդակցման կարող է լինել շատ վտանգավոր։ Շատ վարակիչ հիվանդությունների բրուցելոզ, պալարախտ, որովայնի տիպ զարգացումը ընթանում է ալերգիայով։ Ալերգիայի այս տեսակը անվանում են վարակիչ, իսկ հիվանդությունների խումբը, որոնց առաջացման պատճառ են հանդիսանում միկրոբները, սնկերը, վիրուսները, սրանց զարգացմանը նպաստում է ալերգիան։ Կոչվում են ալերգիկ վարակիչ հիվանդություններ։ Հաճախ այս հիվանդությունների զարգացման պատճառ են հանդիսանում աղիններում, բերանի խորոչում, շնչողուններում եւ մաշկի վրա գտնվող միկրոբներն ու սնկերը։ Ալերգիայի առաջացման աղբյուր են հանդիսանում օրգանիզմում վարակի այնպիսի օջախ հաճախները ինչպիսիք են փթացատամները, քթի հավելյալ խեցիների բորբոքումները եւ այլ բորբոքային process-ներ։ Ներարկումների միջոցով օրգանիզմ թափանցած շիճուկներն ու պատվաստանյութերը կարող են պատճառ հանդիսանալ անաֆիլաքսիում տիպիկ ալերգիկ ռեակցիաների։ Ճիճունների դեպքում ալերգիա է առաջանում օրգանիզմի կողմից քայքայվող մթերքի կլանման եւ ճիճունների զարգացման դեպքում։ Բարեկամներ այսօրվա համար նախատեսել ենք հասկանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատորներ Դարիկ Ովոսկանյանն ու Նադեժդա Դոլոխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ով Սոնա Համբարձումյանը։ Միջնոր հանդիպում